Tiešām? Šodien, rīt vai tālākā nākotnē jūs noteikti attīrīsiet savu dzīvi. Bet ja cilvēki pilnveidošanās gaitā jūs neizprot vai neciena jūsu tīro dzīvi, lūdzu nepievērsiet uzmanību viņu kritikai. Reizēm mēs varam redzēt, ka pat paties garīgs skolotājs, kas ir pati sniegbaltā tīrība, kļūst par tumsonīgās pasaules kritikas upuri. Reiz dzīvoja kāds dzenbudismu skolotājs, kas bija ļoti tīrs un apgaismots. Tā nu gadījās, ka blakus viņa dzīvesvietai atradās pārtikas veikals. Veikala saimniekam bija skaista neprecēta meita. Kādu dienu atklājās, ka meita gaida bērnu. Vecāki aizvilās dusmās. Tie gribēja zināt, kas ir tēvs, taču viņa neteica tā vārdu. Pēc atkārtotiem pārmetumiem un pazemojumiem Viņa padevās un pateica, ka tēvs ir dzenbudismu skolotājs. Vecāki viņai noticēja un skrēja pie skolotāja, lādēdam to ar visneiedomājamākām rupībām. Skolotājs teica, tiešām? Tas arī bija viss. Kad piedzima bērns, viņi atdeva zīdaini skolotājam. Viņš pieņēma bērnu un rūpējās par to. Šajā laikā viņa reputācija bija pilnīgi iznīcināta. Viņš kļuva par izsmieklu objektu. Dienas vērtās nedēļās, nedēļas mēnešos un mēneši gados. Taču cilvēka dzīvē ir arī kas tāds, ko sauc par sirdsapziņu, un sirdsapziņa nelika meiteni mierā. Kādu dienu viņa beidzot atklāja saviem vecākiem bērna īstā tēva vārdu. Tas bija vīrietis, kas strādāja zivju tirgū, Vecāki atkal aizsvilās dusmās, turklāt tos sāka vajāt nožēla un vainas izjūta. Viņi aizskrēja pie dzenbudismu skolotāja, lūdzās piedošanu, visu izstāstīja un paņēma bērnu atpakaļ. Viss, ko viņš pateica, bija tiešām. Pasauli var neizprast vai pietiekami nenovērtē tīrību, bet ja māte zeme dod patvērumu kaut vienai tīrai dvēselei, Tās priekam nav gala. Viņa saka, vismaz ir viena dvēsele, uz kuru varu paļauties –